بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هيأ قلوب الصادقين لحسن المعاملة بخالقها وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بالصدق في المعاملة معك وبالصدق في المعاملة مع حبيبك سيدنا محمد وبالصدق في المعاملة فيما بيننا اللهم يا ربنا أعنا يا ربنا على ترك المعصية وأعنا يا ربنا على فعل الطاعة اللهم يا ربنا أشرنا يوم الكامة مع زمرة التوابين الصادقين ومع إمامهم اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan atau kitab pembacaan kitab renungan kita bersama Ibn Atta'ilah As-Sakandai dalam kitab Hikam beliau dan seperti biasa pada akhir-akhir ini kita tambahkan satu kitab yaitu melanjutkan pembacaan kitab hadis yaitu Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ringkasan kitab Sahih Bukhari yang pernah kita bersama-sama membacanya di sepanjang bulan Ramadan karena banyaknya atau uh, waktu saat itu tidak mencukupi sehingga tidak bisa menyelesaikan pembacaan kitab tersebut maka kelanjutan pembacaan kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah yang pernah kita laksanakan bersama di bulan Ramadhan. kita lanjutkan menjadi mukaddimah pembacaan kitab hikmah atau kitab hikamnya hikamnya Ibn Atta'ilah As-Sakandari kita langsung saja kepada kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah kita sudah sampai kepada hadis yang ke-65 kita Hadis yang ke-65 An Quraib. Hadis yang diriatkan dari Quraib. Sa'altu Ummah Salamah, tak aku bertanya kepada Ummi Salamah. Anir ini tentang dua rakaat ba'dal asri setelah asar. Fakalat kemudian berkata menjawab Ummu Salamata Ummu Salamah menjawab Sami itu aku mendengar Nabiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanha melarang anhuma dua rakaat setelah asar. Thumma itu kemudian aku melihat Rasulullah yusallihima melakukan dua rakaat setelah asar hina sallal asra tatkala salat asar thumma dakhala kemudian Nabi Muhammad masuk ke rumah wa indi kata Ummu Salamah wa indi dan bersamaku niswatun min bani haram ada sekelompok wanita-wanita yang lagi berkunjung dari Bani Haram minal ansar dari orang-orang ansar barzaltu ilaihi jariyata. karena aku masih nemui tamu waktu itu aku mengutus jariah budak perempuan yang biasa melayani ilaihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu kemudian aku berkata Fakultu kemudian aku berkata kata Ummi Salamah Kumi bijambihi Kamu berdiri di sampingnya Rasulullah Fakuli lahu dan katakan kepada Nabi Muhammad Dan tanyakan kepada Nabi Muhammad Begini takululaka Ummu Salamah Maksudnya mewakili Ummu Salamah Wahai anak perempuan datanglah engkau ke Rasulullah dan katakan takululah ke ummu salamah ummu salamah bertanya ya Rasulullah ya Rasulullah wahai Rasulullah sami'tuka aku pernah mendengarmu tanha anha hataini melarang dua rakaat setelah asar tanha engkau melarang an hataini rakaatain tentang dua rakaat wa araka tusallihima Kemudian aku setelah itu kok melihat engkau melakukan sholat dua rakaat. Fa'in asyara kalau Nabi Muhammad memberikan isyarat biyadi dengan tangannya Nabi Muhammad dalam keadaan sholat jadi mengisyaratkan begini maksudnya antar dulu fasta'khiri maka mundurlah engkau anhu dari Nabi Muhammad fa'alatil jariyatu fa'alat maka melakukanlah sesuai perintah Ummu Salamah al-jariyatu anak kecil tersebut atau anak perempuan tersebut fa isyara biyadihi eh Nabi Muhammad mengisyaratkan dengan tangannya fastakharat maka mundurlah jariyah tersebut budak perempuan atau anak perempuan tersebut anhu dari Rasulullah falamman sarafa tatkala Nabi Muhammad usai selesai qala berkata ya bunata abi umayyah Wahai putri Abi Umayyah, maksudnya memanggil Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah. Atau ya ibnata Abi Umayyah, wahai putri Abi Umayyah. Sa'alti engkau bertanya an raka'ataini tentang dua rakaat. Allataini yang keduanya itu ba'dal asri aku lakukan setelah asar. Katailah wa innahu sesungguhnya atani nasun telah datang orang-orang min Abdul Qaisi dari Abdul Qais Qaisi dari Bani Abdul Qais fasyaghul fasaghaluni kemudian tamu-tamu itu menyibukkanku anir rakaataini dari melakukan dua rakaat allataini yang keduanya itu ba'da dzuhri setelah salat zuhur fahuma maka dua rakaat setelah zuhur itu hatani ini lo yang aku lakukan setelah asar secara umum maknanya begini ceritanya Ummu Salamah ditanya oleh Quraib tentang apakah ada sholat setelah asar dua rakaat setelah asar dijawab oleh Ummu Salamah enggak ada Rasulullah pernah melarang sholat dua rakaat setelah asar tapi aku pernah melihat Nabi Muhammad melakukan sholat dua rakaat setelah asar berkenaan dengan itu maka aku mengutus budak perempuanku budak perempuan untuk bertanya kepada Rasulullah yang waktu itu Nabi Muhammad masih dalam keadaan sholat budak itu menunggu di sampingnya Rasulullah ternyata Rasulullah memberikan isyarat suruh mundur dan budak itu menyampaikan bahasanya Ummu Salamah bertanya ya Rasulullah, salat apa yang kau lakukan setelah asar tadi? Setelah selesai Nabi Muhammad melakukan salat, Nabi Muhammad berkata, "Wahai Ummu Salamah, dua rakaat yang aku lakukan setelah asar tadi adalah dua rakaat setelah zuhur yang semestinya aku lakukan." tapi karena aku setelah zuhur tadi sibuk dengan tamu maka aku enggak bisa melakukannya dan sekarang aku lakukan setelah asar nah ini sebelumnya ada permasalahan yang harus kita jelaskan bahwa ada waktu-waktu yang dimakrohkan secara tahrim atau haram kita melakukan sholat yaitu setelah melakukan sholat subuh sampai terbitnya matahari lalu meninggi qadra rabbin diperkirakan meninggi setinggi tingginya tombak yang diberdirikan kemudian setelah melakukan sholat asar sampai terbenam matahari ini adalah waktu yang haram kita melakukan sholat akan tetapi sholat apa yang haram dilakukan setelah sholat subuh dan sholat apa yang haram dilakukan setelah sholat asar kesalahpahaman di dalam memahami fikih ini bisa berabe dipikir semua sholat dilarang dilakukan setelah asar dipikir semua sholat haram dilakukan setelah sholat subuh dari semua sholat-sholat yang jumlahnya banyak dan bermacam-macam ini ternyata yang diharamkan sholat setelah waktu sholat subuh setelah sholat asar adalah sholat sunnah mutlak satu sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tanpa sebab tidak ada namanya yang penting sholat dua rakaat dan sholat sunnah mutlak ini tidak ada batasnya bapak ibu bisa saja saat ini kemudian berdiri melakukan sholat dua rakaat namanya mutlak gak pakai nama duha bukan, qobliyah bukan, ba'diyah bukan, tasbih bukan, traweh bukan dan begitu jadi namanya sholat sunnah mutlak dan itu boleh diperbanyak semalam seribu rakaat pun boleh dilakukan dan para ulama pun banyak melakukan sholat sunnah mutlak nah sholat sunnah mutlak itulah yang diharamkan dilakukan setelah orang melakukan sholat subuh dan diharamkan setelah melakukan sholat asar nah, baik yang pertama sholat sunnah mutlak yang haram yang kedua adalah sholat sunat yang sebabnya menyusul jadi salat sunat yang sebabnya menyusul contoh sebabnya menyusul itu kalau orang melakukan salat istikharah itu kan milihnya nanti jadi salat dulu baru memilih maka sebabnya itu nanti menyusul maka salat istikharah tidak boleh dilakukan setelah salat asar dan tidak boleh dilakukan setelah salat subuh jadi kalau setelah salat subuh enggak boleh salat istikharah termasuk di dalamnya adalah sholat hajat karena apa? sholat hajat, hajatnya belum terpenuhi tetapi kalau sholat sunnah itu adalah sholat yang sebabnya mendahuluinya dan sebabnya berbarengan dengan sholat tersebut maka sholat itu boleh dilakukan biarpun setelah waktu melakukan sholat asar biarpun setelah melakukan sholat subuh ini harus dibedakan jadi ada sebabnya contohnya yang sebab mendahului sebab mendahului sebabnya lebih dahulu daripada sholatnya contoh saja kalau orang sholat tahiyat al masjid itu masuk masjid dulu atau sholat dulu setelah masuk kan berarti masuk itu yang menjadikan seseorang sunnah melakukan sholat tahiyat al masjid berarti sebabnya itu lebih dulu daripada sholatnya maka di saat seperti itu biarpun kita sudah sholat asar di rumah kok masuk ke masjid maka kita boleh melakukan sholat sunnah tahiyat al masjid biarpun itu setelah waktu asar kenapa? karena sebabnya mendahului jadi semua sebabnya yang lebih dahulu itu boleh dilakukan biarpun apa waktunya setelah asar ataupun setelah melakukan salat subuh. Termasuk di antaranya adalah mengkodok. Kalau ibu bapak ingin mengkodok, yang namanya orang ya sebetulnya meninggalkan sholat itu hampir tidak ada. Ya tiba-tiba kok punya ibu misalnya urusan head. Sudah suci tapi belum sempat melakukan sholat. Kan bisa saja begitu. Waktu menjelang 2 menit, duhur habis, tak taunya apa? Apa? headnya sudah bersih atau sebelum beberapa detik itu bersih darah headnya sudah berhenti maka di saat darah head berhenti artinya waktu itu dia sudah wajib melakukan sholat buhur cuman karena belum bisa karena masih harus mandi pakai menutup aurat maka enggak sempat sehingga masuk waktu asar lah waktu masuk asar dia mandi setelah mandi ke masjid belum sempat mengkodok duhur tak taunya dia sholat asar dulu berjaya maaf baru nanti setelah itu setelah selesai sholat asar dia mengkodok yang namanya sholat duhur jadi kalau mengkodok setelah asar enggak apa-apa dan mengkodok ini adalah termasuk mengkodok sholat sunnah di dalam madhab kita Imam Syafi'i, salat sunat boleh dikodok dan hujahnya sangat kuat. Jelas diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang barusan kita baca. Ceritanya Rasulullah itu kok enggak sempat melakukan bakdiah duhur. Karena banyak tamu, sehingga Rasulullah mengutamakan tamunya sampai masuk waktu asar. salat Qabliya asar, kemudian salat asar. Setelah Nabi Muhammad melakukan salat asar, baru Nabi Muhammad mengkodok yang namanya salat bakdiah zuhur jadi ini yang harus kita pahami jadi tidak semua sholat itu dilarang setelah melakukan sholat asar dan tidak semua sholat dilarang setelah melakukan sholat subuh dan termasuk ini kalau seandainya para jamaah para hadirin hadirat masuk ke masjid eh sholat asar sudah diberdirikan maka langsung saja ikut berjamaah dengan sholat asar tapi kan belum kau beliah asar maka setelah kita melakukan sholat asar dan setelah itu langsung berdiri nanti melakukan qobliyah asar setelah melakukan asar dan itu hukumnya boleh dan tidak ada pertentangan sedikit pun di dalam madhab kita Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu boleh mutlak dalam hal ini jadi kalau masuk ke masjid kok belum sempat melakukan qobliyah asar jamaah sudah didirikan langsung berjamaah jangan qobliyah asar kemudian setelah itu dia melakukan sholat asar dan setelah melakukan sholat asar dia boleh melakukan qabliyah asar dan ini bukan mengkodok sebab apa? waktunya masih di waktu asar ini namanya sholat itu bukan sholat yang namanya mengkodok tapi masih qabliyah asar nya adaan bukan kodoan tapi kalau yang satu lagi riwayat dari Nabi Muhammad yang di yang barusan kita baca mengkodok duhur tapi ada riwayat lain Imam Tirmidhi juga meriwayatkan hadis tentang Nabi Muhammad SAW melakukan dua rakaat setelah asar waktu ditanya apa itu ya Rasulullah itu adalah solat sebelum asar cuman karena tadi aku sibuk lalu aku melakukan solat asar kemudian qobliyah asar aku lakukan setelah melakukan solat asar dan juga ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari uh, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau ditanya anisajdataini allataini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallihima ba'dal asri Sayyidah Aisyah pernah ditanya anisajdataini tentang dua sujud maksudnya dua rakaat allataini yusallihima yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal asri setelah melakukan salat asar qalat Siti Aisyah menjawab kana yusallihima qoblal asri biasanya Rasulullah melakukan itu qoblal asr karena namanya qobliyah asar dilakukan oleh Rasulullah sebelum asar tumma annahu kemudian setelah itu Nabi Muhammad syugila anhuma sibuk enggak sempat melakukan dua rakaat sebelum asar au nasiyahuma atau lupa tiba-tiba sudah melakukan sholat yang namanya asar fasallahuma kemudian Nabi Muhammad melakukan dua rakaat qabliyah asar tadi ba'dal asri setelah asar ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala inilah yang harus bisa kita fahami tidak semuanya salat setelah asar itu adalah haram ternyata yang haram cuma dua salat saja yang satu salat sunat mutlak yang kedua adalah salat sunat yang sebabnya menyusul ada yang sebabnya mutaqaddim kodok tadi sebabnya mukorin barengi kayak yang namanya tahiyat maka itu enggak apa-apa kalau orang melakukan sholat itu semua setelah asar ataupun setelah melakukan sholat subuh ini yang harus difahami banyak kesalahpahaman para uh, sebagian kaum muslimin waktu-waktu membaca kitab fikih yang dibaca kitab salat waktu-waktu yang diharamkan melakukan salat ada lima yang satu adalah setelah melakukan salat asar yang kedua uh, sebelum terbe uh, se uh, di antaranya ini ada tiga saya diringkas tiga bukan lima kalau dirinci lima setelah melakukan salat asar sampai terbenam matahari, setelah melakukan salat subuh sampai terbit matahari, di saat waktu istiwa matahari lagi kenceng kencangnya di atas. Setelah itu fahamnya salah. Dipikir enggak boleh semuanya sehingga kalau ada orang melakukan salat setelah asar ributnya kayak kayak ributnya orang wah ini bisa lah ini haram ini. Masya Allah kasihan dia baca kitabnya miring itu dari samping dia bukan dari depan makanya enggak begitu kelihatan bukan seperti itu ini adalah banyak kesalahpahaman yang namanya salah faham semoga Allah memaafkan itu semuanya jadi ingat ya boleh kita kalau seandainya ibu bapak masuk ke masjid setelah melakukan solat asar tahiyatul masjid adalah tetap boleh wudhu habis melakukan wudhu kan disunatkan sholat sunnah wudhu sebab sholat sunnah wudhu itu setelah wudhu sebabnya sudah mendahului berarti karena sebabnya mendahului maka boleh dilakukan biarpun itu setelah sholat asar dan setelah sholat maghrib ini ah maghrib apa subuh ini saja insyaallah kemudian faedah daripada hadis ini banyak sekali ya diantaranya kalau tidak tahu itu langsung bertanya langsung bertanya jadi kalau ada keraguan itu langsung bertanya jangan seudon. ngapain Nabi Muhammad kok sholat begitu kemarin larang sekarang lakuin gak usah tanya langsung biar tahu jawabannya ini kepada Nabi saja seperti itu apalagi kepada para ulama biar kita tambah ilmu jangan seudon kepada ulama kalau ulama melakukan sesuatu amalan malah kesempatan untuk bertanya kiai, ustad, guru guru tadi ngelakuin apa barangkali saya bisa niru nah ini ini adalah ilmu kemudian caranya adalah kalau ada orang di dalam sholat ada yang mengajak berbicara boleh dia memberikan isyarat untuk mengatakan jangan saya tidak bisa menjawab ntar dulu isyarat dengan tangannya kemudian kalau ingin ngobrol dengan orang yang lagi dalam keadaan seperti ibadah itu jangan langsung di depannya jangan di belakangnya ingin gak pusing kalau orangnya di belakangnya nanti perlu noleh kalau di depannya ganggu tapi kata jariah ini jambihi kata saya Ummu Samah di sampingnya jadi kalau di sampingnya duduk mesti paham dia sambil sholat Assalamualaikum ada apa tapi kalau di delapan gak ngerti mau ngapain di belakangku tadi kalau di depannya ganggu kurang ajar bener nih kan begitu ini adabnya aja kalau pengen negur orang atau bertanya itu adalah di sampingnya bukan di depannya langsung ini adalah adab yang diajarkan oleh istri uh, apa uh, apa tadi uh, Ummu Salamah ya kalau itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah pendidikan baik daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dan masih lagi hikmah yang lainnya bahwa boleh seorang wanita itu menerima tamu perempuan-perempuan atau boleh para ibu-ibu bertamu kepada seorang ibu biarpun di rumahnya ada suaminya ada wanita-wanita datang kepada Ummu Salamah yang saat itu Rasulullah juga ada di rumah dan adabnya seperti itu tidak langsung ya Rasulullah berhubungan langsung dengan wanita-wanita tersebut karena barangkali wanita itu tidak butuh dengan Rasulullah ya mungkin lebih nyaman biar ibu-ibu sama ibu-ibu di sanalah mungkin lebih nyaman kalau memang perlu kan ngomong ya Rasulullah saya ada perlu begitu ini adalah beberapa adab yang bisa kita ambil daripada hadis ini akan tapi yang lebih penting dari itu adalah tentang hukum fikih tadi tentang sholat-sholat yang dilakukan setelah asar adalah haram yaitu dua salat salat sunat mutlak dan salat sunat yang sebabnya adalah mutaakhir nyusul jadi sebab ada tiga mutaqaddim muqarin mutaakhir mutlak sebab mutaqaddim sebabnya duluan ada wudu sebab muqarin kayak anggap saja tahiyatul masjid muqarin kalau sebab mutaakhir adalah sebabnya belum ada tahiyat dalam apa istiqoroh hajat tidak boleh dilakukan kalau kita setelah melakukan solat asar dan setelah melakukan solat subuh ini adalah hadis yang ke-65 diriwayatkan oleh uh, Sayyidina Qurab dari Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tadi kami hadirkan juga riwayat dari Siti Aisyah Nabi Muhammad juga pernah punya cerita melakukan qabliyah asar setelah asar karena Nabi Muhammad sibuk. Jadi sibuk ini mungkin saja. Di antaranya gambar yang paling jelas adalah kita ini misalnya masuk ke masjid ternyata masjid sudah didirikan salat berjamaah sehingga kita bisa sempat qabliyah. Jangan setelah itu hilang tapi kalau belum punya ilmu ya hilang bener. tapi setelah punya ilmu nyantai tapi yang tidak diperkenankan tahari tahari itu dengan sengaja punya kesempatan sebelum asar tak tanya apa saya mau melakukan setelah asar saja itu yang tidak boleh dengan menyengaja seperti itu bisa mengkodok sebelum asar tak tanya apa asikan setelah asar lah ini nggak bener. jadi kalau memang di, dibawa oleh kondisi ya enggak apa-apa wajar tapi kalau dengan menyengaja tidak diperkenankan itu tidak diperbolehkan tahari itu maksudnya dengan menyengaja bisa di waktu lain tapi dia memilih di waktu setelah sholat asar dan setelah sholat subuh tapi kalau berjalan begitu saja tanpa ada menyengaja maka itu adalah yang tidak ada masalah wallahu a'lam bisawab Baik, kita ya, langsung saja kepada hikmahnya Ibn Atta'il As-Sakandari. Qala musannif rahimallahu taala Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila angkol. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke As-Sabi'atu was-Sab'una 70 tujuh Al-Hikmatu Sabi'atu Wasabba'una Hikmah yang ke tujuh puluh tujuh Dikatakan oleh Musannif Oleh sang penyusun hikmah Ibn Atta'il Asakan dari Matlabul arifina minallahi As-sidqu fil ubudiyyati wal qiyamu bi huquqir rububiyyati matlabul arifina yang dicari oleh para kekasih Allah arifin minallahi dari Allah matlab itu yang dicari yang dicari dan yang diharap oleh al-arifin para kekasih Allah arif kemarin sudah dijelaskan orang yang kenal Allah tanpa perantara pokoknya sudah kenal Allah makomnya tinggi sudah para waliullah enggak udah pakai isyarat lagi sudah sementara yang lainnya kenal Allah masih perlu perantara melihat gunung tafakur baru kenal Allah tapi ini sudah dipilih oleh Allah kenal Allah langsung namanya ini arifin para kekasih Allah gambangnya adalah waliullah matlabul arifina yang dicari oleh para kekasih-kekasih Allah minallahi dari Allah itu apa? surga pahala dari Allah atau yang lainnya yang dicari adalah asidku kesungguhan asidku kesungguhan dan ketulusan fil ubudiyati di dalam menghambakan diri kepada Allah jadi kesibukan para arifin itu adalah bagaimana membuktikan penghambaannya yang sesungguhnya di dalam menjalankan tugas-tugas dari Allah. Wal qiyamu dan melaksanakan bihuquqir rububiyyati tentang hak-hak Allah. Maksudnya menjalankan kewajiban yang dibebankan oleh Allah atas mereka di hadapan Allah hak Allah wajib bagi kita artinya kesibukan para arifin yang dicari para arifin itu bagaimana beliau-beliau itu bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah secara benar jadi yang dipikir itu jadi bukan surga bukan pahala ini sudah pangkatnya tinggi nanti akan dijelaskan di sini nanti apakah tidak boleh kita mengharap surga oh ya bang surga adalah di, di, diajarkan juga oleh Rasulullah oleh Allah kita mengharap surga inna nas'alukal jannata kita minta surga wa na'udzubika minan nar kita minta perlindungan dari api neraka itu Rasulullah yang ajarkan akan tapi maknanya seperti apa para arifin, para kekasih-kekasih Allah itu sibuknya di dalam kesehari-hariannya itu adalah bagaimana membenahi sifat penghambaannya kepada Allah dan bagaimana ia membenahi pengabdiannya kepada Allah dalam melaksanakan kewajiban sehingga yang mereka temukan pada diri mereka itu adalah peningkatan terus di dalam beribadah sebab apa? kesadarannya akan dirinya sebagai hamba Allah semakin tinggi dan semakin tinggi kesadaran akan dirinya itu adalah hamba Allah itulah yang menjadikan sujudnya semakin lama takut kepada Allah Nah, di saat seperti itu lupa harapan bahasanya aku ingin surga dan sebagainya. Eh, boro-boro mengharap surga. Dia sendiri merasa belum bisa menjalankan kewajiban yang diberikan oleh Allah. Dia sibuk dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah. Ingin membuktikan kalau dirinya hamba yang sesungguhnya. Sudah enggak peduli lagi. Namanya khidmah yang sesungguhnya itu. Enggak peduli apakah nanti diberi surga atau tidak diberi surga. Tapi ini makom yang sangat tinggi. Maka pertama bagi kita yang harus kita hadirkan minta kita sampai kepada makom ini sehingga nanti di dalam melakukan ibadah seorang hamba ini hanya berpikir ibadahku ini sudah benar-benar menjalankan tugas penghambaanku atau belum kalau belum wah khawatir nanti Allah murka kepadaku perbaiki lagi sehingga lihat para kekasih Allah ada yang melakukan sholat semalam sampai 500 rakaat bahkan ada di antara mereka yang tidak ingin menyisakan hartanya di rumahnya bahkan ada di antara mereka yang puasanya Masya Allah zikirnya Masya Allah banyak karena apa mereka itu semakin hari semakin sadar bahasanya dirinya adalah hamba dan kalau dipikir-pikir orang yang mengharap pahala dari Allah ujrah ajar, gaji dari Allah ini seolah-olah dia itu merasa punya hak atas Allah Padahal tidak ada hak kita atas Allah. Allah boleh buat kita apa saja. Allah mau jadikan kita apa saja boleh. Tidak ada kewajiban sedikit pun bagi Allah atas ham, apa untuk hambanya. Tidak ada kewajiban atas Allah untuk hambanya. Allah tidak wajib menjadikan kita begini dan begitu karena Allah yang menciptakan kita. Sehingga tidak ada perjanjian ya Allah kita harus akad janji dong ya Allah kalau aku sholat kau harus kasih pahala nah ada begitu dari awal kita terlahir seperti itu tidak pernah ada berjanjian kalau kita melakukan kebaikan lalu Allah memberikan pahala kemudian membuat satu kesepakatan hitam di atas putih seperti layaknya seorang pegawai dengan atasannya kalau pegawai dengan atasannya bisa menuntut mana gajiku lah kalau seorang hamba mengatakan ya Allah, aku sudah beribadah kepadamu, mana gajiku ya Allah? Malu atau tidak? Siapa yang menggerakkan kamu bisa sholat? Ah, siapa yang ngasih tenaga sehingga kamu bisa berdiri tegak di malam hari itu? Ah, siapa yang memberikan air wudhu kepadamu? Siapa? Siapa? Jawab apa? Dia hanya bisa mengatakan darimu ya Allah. Lah semua dariku, bagaimana kau menuntut dariku? Nah ini makna yang luar biasa dan memang kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat tinggi tapi hakikat harus disampaikan Bahasanya hakikat seorang hamba itu adalah menyadari dirinya hamba sehingga tidak berpikir lagi nanti apa yang diberikan oleh Allah kepadanya hamba-hamba maka yang ada di dalam diri seorang hamba itu adalah bagaimana ia semakin hari semakin menjelaskan kepada dalam kepada dirinya bahasanya dirinya itu adalah hamba Allah bukan hamba selain Allah maka di sini ada martabat martabat rasa dirinya sebagai hamba itu macam-macam yang pertama mengakui Allah sebagai Tuhan Alhamdulillah kita sudah punya masuk wilayah iman kemudian setelah itu ada orang martabatnya masing-masing ada sampai derajat para kekasih Allah aku tidak peduli apakah aku dimasukkan surga atau neraka itu adalah hakikat nggak boleh orang ngaku Oh aku sudah sampai makom Kalau Allah memasukkan kepada saya surga Ya terserahlah ah, Neraka ya terserah makom Aku kan sudah tidak mikir surga dan neraka Itu tidak bisa diomongkan dengan lidah Sampai dikatakan oleh para salafus soleh Kalau ada orang mengaku sudah sampai derajat ini Ini adalah di puncak dusta Di puncak dusta Maka matlabul arifin ini yang diinginkan oleh para kekasih Allah ini adalah bagaimana menjadi hamba yang sesungguhnya itulah yang harus kita pikirkan sambil minta ya Allah jadikan aku adalah hamba yang menyadari bahasanya diriku adalah hamba yang sesungguhnya ngaku terus ya Allah jadikan aku hamba yang menyadari aku adalah hamba sehingga dengan secara otomatis penyakit-penyakit yang bertentangan dengan penghambaan itu hilang sombong akan terkikis kurang ajar kepada Allah terkikis tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah juga tidak ada lagi maka ini sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau itu melakukan perjalanan yang sangat dahsyat beliau diangkat di tempat yang sangat tinggi yaitu Isra Mi'raj ternyata gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah subhanallazi asra bi 'abdihi lihat Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Di saat mau diangkat tinggi-tinggi Ternyata gelar yang paling indah diberikan oleh Allah adalah gelar penghambaan Karena apa? Biar tahu sampai manapun Nabi Muhammad pangkatnya Beliau adalah seorang hamba Tapi harus disadari beliau adalah seorang hamba Tapi pangkatnya tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini Maka Semuanya harus meminta kepada Allah Agar Allah membantu kita untuk memberikan kepada kita kesadaran kalau kita ini hamba yang sesungguhnya permasalahan kita ini perilaku kita kadang kayak Tuhan tuh. kayak Tuhan ngatur semuanya Ah, kalau sudah keputusan Allah seolah olah enggak terima seolah olah Allah salah Ya, ngedengki kepada orang lain itu kan nyalain Allah ya Allah salah ya Allah ngapain kau kasih rezeki dia ya Allah itu nggak berhak ya Allah nah cuman biasa kita saja ngedengki hmm, kenapa tetanggaku bangun rumah duluan ya padahal maksudnya ngomong ya Allah kau salah kasih rezeki ke dia nih kurang ajar ya dia tidak merasa dirinya hamba lah ini makanya arifin tuh kalau sudah pangkat tinggi itu terpangkas penyakit-penyakit kayak begitu dia hanya merasa dirinya hamba hamba hamba punya kewajiban dari Allah jadi setiap hari bagaimana dia membenahi perilakunya membenahi sikapnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tawadhu dirinya kepada Allah dan kepada hamba Allah dia semakin mudah mengerti mudah berbuat baik kepada sesama karena tahu bahasanya dia adalah hamba-hamba Allah yang punya kewajiban dari Allah untuk berbuat baik kepada hamba yang lainnya ini matlabul arifin matlabul arifin yang dicari oleh para kekasih Allah sehingga bukan surga lagi yang dijadikan bahan acuan atau motivasi di dalam melakukan kebaikan jadi bukan saya mencari surga bukan mencari surga itu secara otomatis akan hilang keinginan surga itu bukan berarti kita tidak boleh mengharap surga ini kesalahan orang di dalam memahami omongan para salafus soleh wah ini haram bagaimana orang tidak mengharap surga loh siapa yang mengatakan tidak mengharap surga tetap surga adalah kita perlu kita butuh surga itu adalah tempat kebahagiaan tempat terhidup Allah neraka tempat murka Allah tetapi para kekasih Allah di saat beliau-beliau itu menghambakan diri melakukan ibadah tidak terlintas yang namanya surga dan neraka yang ada bagaimana ini pengabdianku ini sudah diterima oleh Allah atau belum belum aku ini sudah benar menjadi hamba atau belum jangan sampai ternyata hatiku kotor kayaknya hamba tapi aku tidak merasa jadi hamba pengabdianku kepada Allah seperti apa dan seterusnya dan seterusnya lah itu adalah peningkatan-peningkatan maka yang pertama yang harus kita lakukan untuk sampai kepada tingkat ini bukan ngaku lah kalau ngaku dusta oh aku sudah sampai makom saya bagiku surga tidak penting Ustaz nah, ha, siapa ente itu ha? Huh? gak ada para kekasih Allah gak ada yang ngomong begitu para kekasih Allah bercerita ini loh yang dicari tapi bukan berkata aku sudah sampai ini cerita ini bahwasanya yang kita cari itu adalah itu bagaimana kita itu merasa sebagai hamba bukan aku mengaku aku lo sudah sampai ya Oh, aku ibu-ibu, bapak-bapak di dalam beribadah itu alhamdulillah saya sudah tidak mencari surga lagi. Eh, ente siapa? bukan itu kita minta kepada Allah makanya kalau ada orang nah ini coba supaya tidak salah paham dipikir orang yang berkata bahwasanya aku tidak butuh surga itu salah memang hakikatnya hamba nanti begitu ngomongnya hakikat hamba yang sesungguhnya kamu mengabdi kepada Allah kenapa? karena aku hamba karena aku hamba bukan karena surga wah buru-buru berpikir surga saya mewujudkan diri saya sebagai hamba saja masih belum benar nih pantaskah aku mengharap surga nanti setelah ini jadi merasa pasien dirinya rendah di hadapan Allah dirinya banyak dosa di hadapan Allah belum melaksanakan kewajiban kok berhak mendapatkan pahala maka disinilah semakin mulia para kekasih Allah arifin billah Jadi yang perlu kita hadirkan saat ini adalah bagaimana kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita pangkat mulia ini. Sehingga di dalam ibadah kita tidak mengharap yang namanya surga dan neraka tapi kita ingin membuktikan mewujudkan sifat penghambaan pada kita yaitu hakikat ikhlas yang sesungguhnya kalau sudah mengharap surga neraka saja tidak maka ketahuilah tidak bakal kita mengharap sanjungan dari manusia karena apa kalau kita mendapatkan kita mengharap sanjungan dari manusia itu sebetulnya tidak menjadi hamba Allah dia hambanya manusia atau hambanya sanjungan hambanya tepuk tangan hambanya oh dialuk-alukan oleh orang hamba sanjungan bukan hambanya Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini jadi kalimat aku tidak butuh kepada surga dan aku tidak takut kepada neraka itu bukan kalimat yang diucapkan tapi hakikatnya hamba karena takut hanya kepada Allah tapi kalimat ini jangan hanya sekedar polesan para ahli tasawuf. Wah. Ini sering tasawuf-tasawuf yang suka merusak tuh. Sufi-sufi yang merusak. pakai kalimat-kalimat besar orang enggak nyambung. Oh, pakai bahasa hakikatnya adalah yang ada hanya Allah, aku hanya mengharap Allah. Neraka adalah makhluk Allah, surga adalah makhluk Allah. Aku tidak butuh kepada surga dan neraka. Memang betul hakikatnya kita, tapi ngomong begitu enggak benar ngomong seperti itu gak boleh sebab kita juga diajarkan untuk kenal surga bahkan kalau melewati ayat surga minta semoga Allah berikan kepada kita surga Rasulullah yang ajar kalau lewat ayat seksa kita minta perlindungan dari Allah semoga Allah menjauhkan kita dari seksa ini adalah syariat kita cuman ini para arif ini berbicara kayak begini itu maksudnya membuat peningkatan sampai di saat engkau menjalankan ibadah pengabdianmu kepada Allah yang terpikir bukan surga dan neraka akan tapi bagaimana engkau menyadari dirimu hamba Allah jadi yang ada hanya dua khalik sang pencipta dan engkau sebagai hamba setelah itu enggak ada lah itu hakikat ikhlas makanya mau berbuat apapun dari kebaikan ini akan mudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan salah bukan berarti jangan salah menafsirkan jangan berarti kita oh enggak usah takut kepada surga kita hanya takut kepada Allah omongan apa ini kita enggak takut kepada neraka kita hanya takut kepada Allah omongan kosong omong kosong ini takut kepada neraka itu karena apa tempatnya murka Allah juga akhirnya kembali kepada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya kita juga tidak ingin sebagian orang main-main kalimat ada sebagian orang tuh pengen ngomong kalau orang lain nggak faham, itu katanya omongannya tinggi itu sudah waduh dia ngomong sampai kita nggak faham, bukan makom kita ya enggak dong <laughs> Rasulullah itu ngomongnya sangat difahami oleh orang jadi kayak makam begini ini makam-makam tinggi kayak begini itu jangan sampai diterjemahkan begitu saja harus dijelaskan maksudnya sekali lagi bahwa para kekasih Allah itu di dalam menjalankan aktivitasnya ini adalah semata-mata menjalankan fungsi penghambaannya yang sesungguhnya sehingga tidak terlintas di benaknya tentang surga dan neraka pahala sebab pahala itu kan artinya pemberian dari Allah penghargaan lah kalau sudah merasa perlu dihargai oleh Allah sebetulnya bentuk kekurangan ajaran seorang hamba sehingga para kekasih Allah merasa dia belum pantas dihargai makanya dia tidak mengharapkan penghargaan dari Allah tapi dia ingin bagaimana meningkatkan kualitas penghambaannya kepada Allah dan itulah kekasih Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio dimanapun anda berada tiba saatnya kita masuki bagian tanya jawab Kepada para jamaah yang bertanya kami persilahkan Dan untuk mempermudah bagian tanya jawab ini kami persilahkan Dua penanya dari jamaah bapak-bapak dan dua penanya dari jamaah ibu-ibu Dengan satu orang satu pertanyaan Mangga dimulai dari bapak-bapak Dimohon berdiri bapak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan yang pertama tentang sholawat. Kita kenal bahwasanya sholawat itu bermacam-macam dan kita sebagai muslim itu dianjurkan untuk bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana kita ketahui dengan macam-macam sholawat tersebut, yang mana sholawat tersebut bermacam-macam dan mempunyai makna-makna yang Berbeda Satu yaitu um, salam pada kanjeng Nabi Muhammad beserta keluarganya. Nah, sekiranya sholawat yang baik itu yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad itu apa? Terus yang kedua tentang masalah sholat sunat tasbih. Hukum sholat sunat tasbih itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pertanyaan saya singkat mungkin Bu ya. Eh, berkaitan dengan kalau nggak salah besok ya mengenai hari Asyura. Eh, mohon penjelasan sedikit mengenai makna hari Asyura dan amalan apa saja yang bisa kita lakukan di hari Asyura itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tempo hari saya ngelihat video Bu ya, uh, video itu tentang dakwah seorang ustadz mualaf dari agama lain gitu ya. Kemudian di situ dia uh, ceramahnya itu isinya tentang membid'ahkan tahlilan untuk orang yang men sudah meninggal gitu. Uh, sampai dia uh, mengeluarkan beberapa kitab yang dari agama Buddha uh, di situ karena katanya kalau di ajaran Islam itu nggak ada tapi yang kayak uh, tahlilan seperti itu adanya di agama yang pernah dia anut terlebih dahulu begitu bagaimana pendapatnya Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau misalkan satu penanya lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya menanyakan mengenai hubungan suami istri Bu ya. Kalau misalnya pada saat tertentu ya pada saat dia mencapai kepuasan dia mengucapkan kalimat Allah itu apa enggak ini istilahnya enggak tabu gitu Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Al Mukarram Buya Yahya untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Solawat itu bagus semuanya solawat bagus asalkan maknanya benar tidak bertentangan dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua orang boleh membuat solawat asalkan dia faham bahasa Arab dan ngerti maknanya kalaupun pakai bahasa Indonesia juga boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang telah menjadikan dakwah Islam telah tersebar nih. pakai bahasa Indonesia salawat tambahannya juga enggak ada yang salah yang menyalahkan orang membuat salawat dia tidak faham Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala Imam Bukhari juga membuat salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan enggak ada yang masalah beliau adalah Imamul Muhaddithin hanya solawat yang paling bagus jelas adalah solawat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah adalah solawat diantaranya adalah solawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di saat kita melakukan solat tasyahud akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad sampai akhir itu namanya salawat Ibrahimiyah disepakati oleh para ulama barat timur dahulu sekarang dan akan datang itu paling bagusnya salawat kalau ada orang membuat salawat lalu berkata salawatnya lebih bagus dari salawat Ibrahimiyah itu keluar dari iman karena apa? salawatnya Rasulullah dikatakan kalah dengan dia ini bermasalah termasuk solawat-solawat yang lainnya di bawah daripada solawat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah termasuk solawat tibbil kulub solawat tafrijiyah nariyah adalah semuanya bagus maknanya sebab maknanya benar hanya banyak sebagian orang saja karena enggak ngerti bahasa Arab sehingga salawat nariyah dikatakan maknanya salah-salah bagaimana salah-salah bisa bahasa Arab atau tidak ini maknanya benar termasuk salawat fatih maknanya benar tetapi itu semua adalah di bawah salawat yang namanya salawat Ibrahimiyah. Jangan sampai kita sombong kepada Rasulullah. Maka sebaik-baik salawat adalah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah. Karena sekali salawat yang kita baca akan menjadikan Allah bersalawat kepada kita sepuluh kali satu salawat dari kita man sallallahu alaihi maratan sallallahu alaihi biha asyran kalau kita bersalawat kepada Rasulullah sekali maka Allah akan bersalawat kepada kita sepuluh kali dan salawat Allah itu apa luar biasa salawat Allah untuk kita Allah bersalawat untuk kita siapa kita Allah bersalawat untuk kita dan salawat Allah itu dijelaskan oleh Allah sendiri walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minal dhulumati ilan nur Allah yang bersalawat untuk kalian eh, eh. untuk apa agar kalian keluar dari kegelapan menuju terang dari kesumpekan menuju kegembiraan dari hidup susah menjadi bahagia ini salawat dari Allah jadi salawat Allah itu artinya apa membebaskan anda daripada ketidakbaikan gara-gara apa? gara-gara kita berselawat kepada Rasulullah sekali Allah selawat sepuluh kali kalau sepuluh Allah selawat kepada kita seratus kali maka yang memperbanyak selawat kepada Rasulullah mengundang kemudahan dari Allah Subhanahu SWT ini adalah masalah selawat khususnya di bulan-bulan seperti ini ya perbanyaklah membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat tasbih ini para ulama ini, para ulama ahli hadis juga mengatakan hadisnya antara hasan asan dan sahih. Memang ada permasalahan ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan riwayat hadis salat tasbih itu tidak sah. Tetapi yang mengatakan riwayat yang hadis banyak. Ini termasuk kayak yang pernah menghadiri malam apa? uh, Ramadan ini ada selembaran yang sudah kita bagi dengan siapa perawi-perawi hadis yang mengatakan hadis ini sahih dan memang ada yang mengatakan hadis salat tasbih adalah tidak benar yang tidak benar jangan melakukannya sesuai dengan pengetahuan anda akan tapi para ulama kita sudah mengatakan bahasanya riwayat salat tasbih adalah sahih dan hadisnya adalah benar itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Sayyidina Abbas Rasulullah menawarkan kepada Sayyidina Abbas tentang pahala bagus. Intinya waktu itu Rasulullah menawarkan, "Hai hey Abbas, pamanku Abbas, apakah kamu tidak ingin aku ajari satu amalan? Jika kau lakukan, kau akan diampuni dosamu yang dulu dan akan datang kecil gede, dosa kecil gede, dosa sengaja tidak sengaja." Ah. Oh. Akhirnya Sayyidina Abbas mengatakan, iya ya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Rasulullah mengatakan, solatlah engkau empat rakaat dengan baca 300 tasbih. Yang semua itu dijejer dalam sebuah hadis panjang. Dan ini hadis adalah riwayatnya sohihah Dan ini adalah hadis ini benar. Ini adalah solat tasbih. Cuma tingkatannya saja. Karena masalah sholat itu ada martabat-martabatnya. Sholat yang paling hebat dan paling gede pahalanya itu sholat fardu kemudian tingkat yang kedua rawatib qabliyah ba'diyah itu jadi sholat qabliyah ba'diyah itu pahalanya lebih gede dari sholat tasbih biarpun memang sholat tasbih gede pahalanya tapi masih kalah dengan qabliyah ba'diyah makanya kalau ingin melakukan sholat-sholat sunnat itu sholat sunnah yang dikukuhkan dulu sholat duha dikukuhkan witir dikukuhkan lakukan itu semuanya tahajud dikukuhkan baru setelah itu kita melakukan sholat-sholat yang lainnya termasuk sholat tasbih sholat awabin sholat awabin ada dua pendapat yang mengatakan yang pertama sholat duha kalau sholat awabin itu adalah sholat duha maka itu adalah jelas riwayat-riwayatnya sangat dikokohkan. Ada mengatakan salat awabin adalah salatnya orang yang kembali kepada Allah yang dilakukan di tengah malam setelah habis maghrib sampai isya antara 2, 6, 20 rokaat dan seterusnya ini. Jadi solat tasbih adalah solat sunnah yang luar biasa besar dan itu bisa disebut sebagai solat taubah kubro karena menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan ashura tidak ada amalan yang khusus. Sudah kami sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya semua amalan yang boleh dilakukan di luar ashura, di luar muharram boleh dilakukan di bulan muharram dan di malam ashura tidak ada amalan khusus. Boleh kita membuat amalan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Allah memperbanyak membaca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca sejarah Nabi boleh membaca maulid boleh membaca zikir boleh membaca Al-Quran boleh ini adalah di malam Ashura atau di hari Ashura jadi tidak ada dikir-dikir khusus Memang ada riwayat-riwayat termasuk dikirnya Sayyidina Hussein Yang dibaca waktu itu karena Sayyidina Hussein esok hari adalah Jadi Sayyidina Hussein itu beberapa tahun yang lalu Sore esok hari itu beliau adalah menjadi seorang syahid di Padang Karbala tepatnya setelah asar di esok hari dan malam-malam seperti ini Imam Husin radhiyallahu anhu mengadu kepada Allah dengan tangis yang luar biasa ditemani oleh saudari beliau uh, eh, dari beliau dan putri-putri beliau dan anak-anak beliau mempersiapkan peperangan di esok hari. Ini Sayyidina Husain di perkemahan malam seperti ini. Besok harinya dan mm, ingat meninggalnya Sayyidina Husain beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang tersisa saat itu dari kaum laki-laki kecuali Imam Ali Zainal Abidin yang di malam hari ini beliau juga dalam keadaan sakit itulah yang bakal menurunkan ahli bait Rasulullah dari Sayyidina Husain Imam Ali Zainal Abidin, Abidin. Imam Ali Zainal Abidin waktu itu umurnya 16-17 tahun dalam keadaan demam berat di malam semacam ini sehingga ini adalah sakit yang oleh Allah diberikan sebagai upaya Allah berikan kepada Imam Ali Zainal Abidin karena Allah ingin menyelamatkan kalau seandainya Imam Ali Zainal Abidin tidak sakit pasti beliau akan berperang mendampingi ayahandanya Imam Hussein tapi karena waktu itu Imam Ali Zainal Abidin dalam keadaan sakit tertinggal di perkemahan itu menjadikan sebab salah satu dari keturunan Imam Hussein tersisa ini adalah cerita-cerita Sayyidina Hussein yang pernah kami hadirkan dalam sebuah CD bisa ditengok kembali versi ahli sunnati wal jamaati hakikat Sayyidina Hussein itu seperti itu dan siapa yang ber, yang membunuh dan siapa yang berbuat jahat Ingat untuk menambahkan kecintaan kepada ahli bed, bisa dilihat CD tentang Imam Hussein sebab ada orang-orang yang mulai mem memalsukan data sehingga ingin mengadu domba umat ini dengan cerita meninggalnya Imam Hussein. Imam Hussein adalah imam ahli imam Sayyidu Sababi ahli jannah. Jadi pemuda ahli surga nanti pemimpinnya adalah Imam Hussein. Artinya beliau adalah ahli surga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh biasanya insya Allah suatu ketika mungkin kita persiapkan tahun mendatang kita akan uh, mencoba mengulas kembali cerita perjalanan Imam Husin mulai dari beliau dari Madinah kemudian masuk ke Mekah kemudian perjalanan beliau ke Kufah hingga dipenggal leher beliau untuk mendapatkan kemuliaan kesucian di hadapan Allah Subhanahu wa bisa dilihat di dalam uh, perjalanan Imam Husin di padang Karbala untuk mencapai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membela kemuliaan ahli bait rasulillah dan kemuliaan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama putra-putra para sahabat Nabi sehingga pada hakikatnya sahabat Nabi dengan ahli bait rasulillah adalah satu yang tidak bisa dipisah dipisahkan tapi muncul manusia-manusia akhir zaman mencoba mengadu domba seolah-olah ada permusuhan antara sahabatnya Nabi Muhammad dengan ahli bait padahal ahli bait dengan ahli bait dengan sahabat Nabi adalah tiang agama tiang agama itu adalah hubbu ahli baiti rasulillahi mencintai ahli bait nabi Muhammad dan hubbu ashabi nabi Muhammad mencintai sahabatnya Rasulullah maka kalau ada kalau ada satu buku yang mengajari kita benci kepada ahli bait nabi Muhammad katakan itu buku dusta Begitu juga kalau ada buku mengajari kita membenci sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan yang lainnya, maka katakan itu buku dusta mampir di lemari anda tidak boleh bakar saja itu buku karena itu buku fitnah yang merusak akidah baik ini kemudian pertanyaan yang ke bacaan-bacaannya tidak ada bacaan yang tertentu tinggal anda punya guru diajarkan apa itu saja kalau suruh baca ini baca ini ah zikir itu sholawatan yang banyak istighfar 2000 kali boleh 1000 kali boleh ini Karena kami tidak ingin membuat perbedaan di antara syekh dengan syekh, kiai dengan kiai. Karena apa? Yang yang penting adalah saat itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Karena Nabi Muhammad pun berpuasa mensyukuri keselamatan Sayyidina Musa alaihissalam dan para ambiya yang lainnya. Kemudian yang keempat pertanyaan tentang ada seorang mu'alaf. Tadi agamanya katanya Buddha kemudian setelah itu berceramah berbicara tentang tahlil dan sebagainya yang harus kita pahami pertama kasihan benar ada sekelompok kaum muslimin itu muftinya ulamanya orang A dari Buddha mu'allaf dari Buddha mu'allaf dari Buddha muftinya mufti itu dari ulama yang belajar diri kecil mempunyai ilmu yang kuat bukan dari mufti Buddha belajarnya bagaimana bahkan dalam saya kami membaca sepintas melihat sepintas berbicara tentang antara warisnya dia dari orang tuanya orang Buddha tidak bisa mewarisi dari orang Islam yang masuk Islam tidak mewarisi dari bapaknya dan itu memang ada keunikan kemudian setelah itu dia berbicara tentang tahlilan itu adalah sama dengan pekerjaannya orang Buddha ini kan fitnah jangan dipercaya bahkan itu termasuk CD yang masuk lemari kita jadi haram tuh itu tidak boleh didengar itu adalah fitnah dan tidak pernah didiskusikan kepada ulama hanya masuk Cirebon tiba-tiba mengadakan diskusi di sana orang tidak di, uh, di, di, dikasih apa database ah cerita begini ini adalah bid'ah bid'ah enak aja bah ah, ini adalah satu kebodohan yang amat sangat muncul dari orang-orang yang yang katanya membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak mengerti tahlil wong dia dari orang hibuda tahlil itu apa bagaimana dikatakan bid'ah sama dengan orang Buddha bagaimana tahlilan sama dengan orang Buddha orang Buddha itu nyembah apa kita nyembah siapa amalan tahlilan itu apa sih membaca surat Al-Quran dikir la ilah Allah tasbih tahlil sholawat kepada Rasulullah kemudian terakhir pahalanya diberikan kepada orang yang meninggal dunia dan itu disepakati oleh ulama' Jadi ihda'ul thawab disepakati oleh ulama. Barangkali pernah lihat salah satu CD dialog ya, ada orang yang ulet alat katanya apa? Tak bisa menghadiahkan pahala. Terakhirnya harus mengakui bahasanya ulama yang lain mengatakan itu. Jadi masalah khilafiyah saja tidak mudah faham. Bagaimana memahami masalah urusan Islam yang benar? Ini adalah permasalahan orang. Jadi itu adalah fitnah yang disebarkan oleh orang itu biarpun dibawa oleh orang yang jubahnya lebih gede dari yang saya pakai yang membawa sekalian itu adalah pendusta karena apa? membawa ahli fitnah kalau memang benar ini ahli tahlilan tolong didiskusikan dong ngobrol ngomong dengan yang suka tahlilan ini tahlilan itu apa? orang harus paham Tahlilan itu apa? Tahlilan itu orang membaca Al-Quran Terserah urutannya Yasin boleh, Baqarah boleh, Al-Imrah boleh Semuanya boleh Al-Quran utuh pun boleh Kemudian di penghujungnya berdoa Dan di dalam isi doa itu Allahumma ausil ya Allah Sampaikan pahala yang saya lakukan ini kepada orang yang meninggal dunia Wah ini bid'ah orang Buddha melakukan Ajib ada orang orang Buddha baca surat Yasin ni Aonik ah, Orang Buddha terbaca la ilaha illallah Ini kan fitnah luar biasa besar dari mana? di, mengeluarkan kitab Buddha barangkali waktu di agama Buddha dia sendiri nggak belajar di agama Buddha nggak ada kayak begitu ini adalah fitnah manusia fitnah itu itu adalah ahli fitnah yang berjalan di atas bumi lihat itu yang mengajari adalah juga ahli fitnah dan tidak boleh anda memasukkan anda harus tobat yang sudah membeli sidinya tobat tobatnya ambil senilai uang itu bayarkan ke tempat yang baik fakir miskin ini tobatnya biarkan anda simpen pun tidak ada manfaatnya langsung dibakar kalau melihat CD itu karena orang yang bersangkutan tidak pernah bertanya ulama Cirebon ulama Palembang ulama Blitar dibawa keliling ke sana kemari katanya ini ulama ajib ulama itu orang yang belajar lama dia mau mu'allaf bisa saja menjadi ulama tapi ulama itu mu'allaf membawa fitnah ini adalah paling bahaya dengar dia saja nggak jenak makanya anda menghadiri acara mereka itu sudah rugi pernah ada yang bertanya saya menghadiri saya dengar omongannya sampai begini gatel yang salah kenapa ente datang mau oh, manusia kayak begitu didatangi kalau datang ulama yang dengan ilmu permasalahannya nanti yang dibahas ya bukan masalah bacaannya terus masalah apanya tiga hari tujuh hari kan begitu ya baik sekarang saya rubah 11 hari sama 22 hari mau tanda Orang itu tanya, mau enggak? Saya enggak pakai 3 hari, kalau 3 hari sama dengan orang Hindu. Saya rubah 55 hari sama 107 hari. Boleh enggak? Permasalahannya bukan ini permasalahan karena kebodohannya. Jadi tidak semua yang a, a, a, tidak tidak semua hitungan-hitungan yang ada di Hindu lalu di agama kita langsung jadi bid'ah bukan mengatakan bid'ah itu ada aturannya dan ilmu bukan bid'ah itu semua yang tidak dilakukan Rasulullah bid'ah itu ada sendiri definisinya banyak hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi dilakukan pada saat ini banyak kejadian-kejadian saat ini banyak yang tidak pernah dilakukan Rasulullah tapi ulama bersepakat itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini termasuk banyak yang disepakati termasuk yang membuat sekolahan termasuk yang kita pakai ini dan masih banyak mereka mengatakan itu kan urusan dunia yang bid'ah kan urusan agama Nabi Muhammad tidak pernah memilah-milah bid'ah ya bid'ah tidak ada bid'ah duniawiyah bid'ah ukhrawiyah tidak ada ini mereka yang suka mengada-ngada orang sakit kalau orang sakit ya harus diobati dong makanya kalau dekat-dekat sama orang sakit ketularan ini musibah di akhir zaman yang dengar dengar yang enggak dengar enggak dengar oh, namanya orang sakit ya virus yang berbahaya merusak umat tahlilan bid'ah sesat masuk neraka enak kaya ente yang punya surga atau bagaimana apa tahlilan tolong tanyakan kepada ahlinya kalau permasalahannya urusan tujuh hari tiga hari nggak nyaman karena menyupai orang Hindu dan Buddha diusulkan untuk dirubah kenapa sih dan ternyata yang melakukan tiga hari tujuh hari bukan karena mengikuti orang Buddha sama sekali bahkan nggak tahu kalau itu pekerjaannya orang Buddha tiga hari tujuh hari kecuali orang itu ngomong selama ini nggak ngerti kalau itu adalah orang Buddha kayak itu hanya ingat kalau ada pohon kelapa di Pontianak kemudian ada pohon kelapa di Jawa bukan berarti diniru tapi ada muncul sendiri-sendiri kalau ada di dalam Islam itu sila ada ndak sila di dalam Islam orang bersila kayak begini saya sila Buya itu kayak orang Hindu berarti itu kenapa itu kan sila loh gara-gara sila sila di dalam Islam ada Nabi Muhammad nyebut nama tarabbu bukan setiap yang ada di Hindu lalu ada di Islam namanya sama bukan berarti waktu saya sila saya karena niru sidarka sitardaka utama nggak ada begitu jadi saya sila begini ya sila mulai dari adat menjadi ibadah macam-macam manusia ya kalau tidak macam-macam tidak ramai dunia tapi ramaikan dunia dengan segala kebaikan bukan dengan sidi kayak begitu tobat <laughs> ini yang mendengar sidi itu yang sudah beli harus tobat ini tobat sidi itu langsung dibakar uang yang pernah kita belikan senilai 5 ribu misalnya bayarkan ke fakir miskin ke yatim piatu semoga Allah mengampuni kita dan menjaga iman dan akidah kita sebab yang punya yang menyebarkan CD itu orang ciri akidahnya sesat dan menyesatkan kalau tidak percaya kalau kalau yang dengar ini enggak terima ayo dibuka di Islamic Center sana nanti di syuting besok disebar kemana-mana nangis nanti setelah itu <laughs> ya ini kita buka karena itu adalah ahli fitnah ahli fitnah itu apa kalau suruh jelaskan enggak mau kalau orang ahli kebenaran hak saya punya kebenaran tolong ini saya nyeru tahlil ke mana mana berarti jangan orang awam yang dikasih tahu mestinya saya dulu dong dikasih tahu bukan langsung ke masjid yang ada di klien sana masjid yang ada di kota sana masjid di sini tak taunya nyebarkan fitnah ketahuilah penyebar fitnah ini bersama dajjal laknatullah alaih hati-hati ini paling berbahayanya pembawa fitnah ini jangan suka kita dengan buku-buku yang aneh Islam itu indah orang Islam itu membawa orang dekat kepada Allah bukan orang dikatakan kau adalah musuhnya Rasulullah ini bid'ah ini sesat masuk neraka ada apa itu semuanya masa ibu-ibu beribadah sudah sampai bungkuk bungkuk dikatakan ibu ni ahli neraka kan enak aja Hah, ini enggak benar begitu ya insyaallah tolong ini semuanya tobat yang punya urusan dengan sidi-sidi kayak begitu segera tobatnya sebelum dicabut nyawamu <laughs> ini semoga panjang umur baik Kemudian berzikir di saat mohon maaf bersenggama maka zikiran itu tetap saja dianjurkan hanya bedanya anjurannya adalah dengan hati termasuk dianjurkan waktu itu juga membaca inna angzalna tapi dengan hati kan kalau kita membaca dengan lidah kita tidak diperkenankan agar anak kalau jadi anak anak yang tidak akan terjatuh dalam zina kemudian baca Allah Allahumma jannibnas syaitan wa jannibi syaitan marzak razaqtana itu pun adalah diungkapkan dengan hati kita karena apa yang demikian itu adalah zikir yang sangat mulia mulia jangan sampai di saat-saat kita semacam itu mengucapkan zikir dengan lidah kita adabnya adalah berzikir dengan hati kita wallahu a'lam bisawab Benarkah anak orang anak pertama yang meninggal dunia yang mendahului orang tuanya sedangkan anak tersebut mempunyai anak? Anak pertama meninggal dunia. mendahului orang tuanya sehingga anak tersebut mempunyai anak cucu cucu tersebut tidak mendapatkan hak waris di dalam hukum Islam iya kalau memang dia itu masih punya pamannya dan bibinya yang lebih dekat maka dia tidak mendapatkannya misalnya ponakan ponakan ponakan tidak mendapatkan asalkan pamannya masih ah, ada itu betul kami punya orang tua tapi orang tua kami meninggal mendahului nenek kami kami cucunya apakah berhak mendapatkan hak waris dari nenek kami anda sebagai cucu tidak mendapatkan bagian dari nenek anda selagi anda masih punya paman dan bibi sebab paman dan bibi anda itu lebih dekat cuman masalah memberi itu kan lain cerita bibinya masa kejam benar sama anak ponakannya tidak dikasih cuman masalah hak waris seperti itu sebab apa? anda mahjub anda telah ditutup oleh paman anda paman anda itu makomnya bapak berarti anda seperti ditutup bapak anda seperti halnya kalau bapak anda masih hidup anda tidak mendapatkan warisan yang dapat bapak anda dan bapak anda sepangkat dengan paman anda maka paman anda kayak bapak anda yang menutupi anda anda tidak mendapatkannya doa untuk ibu yang tercinta yang lagi sakit ada kemunaan juga umur 7 tahun menjalani operasi mata semoga semoga Allah memberikan kesembuhan kepada semua yang sakit yang meninggal diampuni yang tercemar oleh akidah yang benar semoga diberi kesadaran dan tobat dan yang sesat dikembalikan ke jalan yang lurus dikumpulkan kita di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah asyariyah sufiyah bermadhab dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan akidah anak keturunan kita menyelamatkan akidah anak keturunan kita menyelamatkan akidah anak keturunan kita semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan di akhirat di dunia dan di akhirat di dunia dan di akhirat al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin kemudian minta didoakan urusan yang pernah kami sampaikan. Semoga penyelesaian pembayaran tanah samping pesantren segera dimudahkan oleh Allah. Allah mengirim orang ikhlas, orang tulus dan ketahuilah barangkali setelah hal ini kami tidak umumkan di tempat ini biar masing-masing memohon kepada Allah maka ketahuilah siapapun yang memohon kepada Allah itu artinya ia mengundang kebaikan untuk dirinya sendiri sebab kalau memohon kepada Allah tanda ada kerinduan kepada Allah untuk kebaikan pesantren. Jadi setiap kali berdoa itu kebaikan untuk kita semuanya maka berbanyaklah untuk mendoakan pesantren semoga yang mengurusi pesantren selamat yang belajar di sana termasuk dimuliakan oleh Allah yang membantu dimuliakan yang keluar masuk di sana dimuliakan yang ngaji dimuliakan semua yang berurusan dengan pesantren itu dimuliakan yang membenci jadi cinta dan seterusnya kemuliaan-kemuliaan diberikan oleh Allah melalui tempat tersebut dan tidak ada fitnah di dalamnya semua dijaga oleh Allah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna Wa musurna wa la takhzulna wa afina wa la tumritna Wa'akrimna wa latuhinna wa'athirna wa latuthir alayna Innaka ala kulli syaih qadir Allahumma ya Allah Yang menyaksikan kami yang hadir pada saat ini Ya Allah kami mohon Jagalah iman kami Jagalah akidah kami Ya Allah di, banyak, di saat banyaknya akidah yang sesat dan menyesatkan Ya Allah yang banyak membingungkan kami maka kami mohon ya Allah perlindunganmu jika engkau sudah menjaga kami dan melindungi kami tidak ada satu orang pun yang bisa menjurumuskan kami maka kami minta kepadamu ya Allah ihdina siratul mustaqim berikan kepada kami petunjuk menuju jalan yang engkau ridai jalan yang lurus yang menghantarkan kepada kemuliaan di hadapanmu di dunia dan di akhirat ya Allah ya Allah semua semua yang hadir di tempat ini adalah hambamu yang punya hajat ada di antara mereka yang hajat mereka adalah iman mereka kurang kuat maka kuatkan ada di antara mereka punya hajat ya Allah hidupnya susah maka berikan kemudahan ya Allah ada di antara mereka yang punya hajat rezekinya sempit maka lapangkan ya Allah ada di antara mereka yang punya hajat punya banyak utang ya Allah mudahkan di dalam membayarnya ya Allah ada di antara mereka punya hajat dalam suami suami istri mereka ribut melulu ya Allah percekcokan pertentangan maka kami mohon berikan kepada mereka kelembutan keindahan sehingga mereka bisa saling mencintai karenamu dan jauhkanlah rumah tangga mereka dari permusuhan ya Allah gantilah dengan keindahan di dunia sebagai mukotimah kebahagiaan di akhirat di antara kami ada yang punya dosa maka ampuni kami ya Allah di antara kami ada yang bodoh berikan ilmu yang manfaat ya Allah di antara kami ada yang ahli maksiat ampuni ya Allah dan jadikanlah ahli taat ya Allah di antara kami ada yang ingin menikah ya Allah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau ridai yang kau cintai yang menjadikan sebab mereka bahagia diam dan mulia di dunia dan di akhirat di akhirat di antara kami ada yang ingin mempunyai putra dan putri karuniakan kepada mereka ya Allah putra putri yang soleh solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah, Ya Allah jagalah pergaulan kami Siapapun yang hadir di tempat ini Jagalah kehormatan mereka semua Ya Allah, anak keturunan kami Jaga kehormatan mereka Kemuliaan mereka di zaman yang rusak ini Ya Allah Anak-anak kami jaga mereka Ya Allah Di pergaulan yang rusak ini Ya Allah Pergaulan yang mengerikan ini Ya Allah Jaga mereka, jaga mereka Ya Allah Jauhkan mereka dari mukaddimah Mukaddimah zina Ya Allah Jauhkan jauhkan mereka dari mukaddimah zina dan jauhkan mereka dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah yang saat ini banyak terjadi di sana sini kebusukan zina maka kami mohon ya Allah jauhkan anak kami keturunan kami semua keluarga kami dari zina ini yang busuk dan kau hinakan dan jika ada di antara kami ya Allah engkau lebih tahu siapa mereka jika ada di antara mereka ya Allah ada yang pernah terpeleset dalam hina ladang busuknya zina kami mohon ya Allah berikan kesadaran ya Allah penyesalan di dalam hatinya dan bantulah mereka untuk meninggalkan kehinaan zina dan ampuni mereka ya Allah dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia tidak ada yang menghinakannya dan tutup aib mereka di akhirat hingga tidak kau seksa ya Allah bantulah mereka ya Allah untuk meninggalkan kehinaan ini ya Allah ya Allah tetangga kami masyarakat kami yang pernah terpleset dalam zina angkat muliakan mereka ya Allah jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan ini ya Allah dan jauhkan kami dari makan yang haram jika ada di antara kami yang hadir masih mempunyai pekerjaan pekerjaan yang haram gantilah dengan yang halal yang halal yang menjadikan sebab korida ya Allah jika ada di antara mereka yang mempunyai harta yang haram gantilah dengan yang halal yang penuh berkah ya Allah Ya Allah, engkau sungguh maha kuasa Ya Allah Ya Allah, engkau maha kuasa Ya Allah Berikan kepada kami semua kesadaran Ya Allah Jangan sampai ada di antara kami yang melakukan kesalahan dan kemaksiatan Tapi masih sombong Ya Allah Tapi berikan kepada kami kesadaran untuk menyesali dosa-dosa kami Kesalahan kami Dan bantulah kami untuk memohon ampun kepadamu Ya Allah Mohon ampun kepadamu Ya Allah Panjangkan umur kami semua Ya Allah Dalam ketaatan serta sehat walafiat Panjangkan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sihat walafiat dan di saat kau hendak mencabut nyawa kami kelak cabutlah nyawa kami dalam keadaan kau ridha ya Allah dalam keadaan kau memuliakan kami ya Allah ya Allah berikan kepada kami semua ketulusan ya Allah bahwa ketulusan ya Allah dan berikan kepada kami kesadaran akan diri kami sebagai hambamu ya Allah jauhkan kami dari kesombongan ya Allah jauh ya Allah mudahkanlah kami menyadari kami sebagai hambamu yang sesungguhnya dan bantulah kami untuk mengabdikan diri kami kepadamu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah engkau sungguh maha kuasa engkau maha pengasih engkau maha pemurah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami semua ketulusan yang berjuang di tempat ini, di pesantren, yang berjuang bersama kami dalam dakwah dan yang berjuang bersama para ulama. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Jangan sampai ya Allah kebaikan yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Kami ingin semua kebaikan yang mereka lakukan di dunia adalah kebaikan yang mereka bisa mereka saksikan kelak di surga bersama kekasih Nabi Muhammad. Kirimkan bersama kami orang-orang ikhlas yang tidak ikhlas jauh jauhkan yang sudah bersama kami dan mereka tidak ikhlas jadikan ahli ikhlas ahli ikhlas ya Allah ahli ikhlas ya Allah dan berikan kepada kami dan mereka semua khusnul khatimah mati dalam keadaan iman iman dan ya Allah kami mohon saat kau cabut nyawa kami kelak setelah panjang umur cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sujud di dalam solat kami cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami beribadah cabutlah nyawa kami dalam keadaan kau ridho pada kami cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah khatimah usnul khatimah ya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 Mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat. Demikianlah di pembacaan kitab fikam. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kami yang memandu acara pada malam hari ini mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu